ويدع عنهم إسرهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام हाणे पढ़ियूं था सूरत जूं आयतूं हिकु सौ चोवीह चोवंजाहु आयत खां वठी हिकु सौ चोवंजाह ई आयत खां वठी हिकु सौ सतवंजाह आयत ताईं माना चारि आयतूं थियूं चोवंजाहु पंजवंजाहु छवंजाहु सतवंजाह अले अलाह ताला फरमायो त पंहिंजो हज़रत मूसा आल इस्लाम जो जॾहिं गज़ब घटियो जॾहिं कावड़ घटि थी त पोइ अल अलवाह जेके लोह जेके फरहियूं हुयूं पटियूं हुयूं जेके अहकामात जूं उन उहे खयईं वफ़ी नुस्ख़त हा होदम व रहमतुनि उन नुस्ख़े में उन में लिखियलु हुयूं छा रहमत अलाह ताला जी हुई उनमें हिदायत हुई उन में लज़ीन होम ले रब यर हबून जेके अलाह ताला खां डिॼनि था इहा राह रहब रहबानी राह हिन मज़ा ऐं राहिब जेके आहिनि पंहिंजे हिननि जा राहिब ऐं ख़सीसी आहिनि हिननि मज़ ईसाइनि मंझि बि ऐं पंहिंजे यहूदियुनि मंझि बि राहिब हूंदा आहिनि मतिलबु त हिननि जा अलाह परहेज़गार अलाह ताला खां ॾिजंदड़ इन करे अलाह ताला फरमायो त तव्हां जेके ईसाई आहिनि जेके पाण खे ईसाई था सम्झनि उन्हनि खे वधीक पाण ॾांहुं मुहबत कंदड़ ॾिसंदो भाईंदड़ यानी आहिनि त ॿई मथे जो सूर आलो नूर पर पंहिंजो ॿिन्ही कावड़ तमामु सख़्तु ऐं अॼुकल्ह वरी नसारा वधीक अञा बि वधीक आहिनि सख़्तु इहो इन माना में जो हू चाहींदा ती साल इस्लाम अचे इन करे सभु करेदी ग़लत थियनि यहूदियुनि जो जेको आहे सो थिए हालांकि हालांकिदियुनि सां उहो नफ़रत कंदा वधीक असां खां असां नफ़रतुनि सां कोन कयूं असां हज़रत इब्राहिम अलाम जो औलाद जे करे असीं हुन सां मुहबत करियूं था लिहाज़ खां पर पोइ नबी पाक सलाह रसम खे असांजे नथा मञनि पर हू शिदत रखियो वेठा आहिनि ज़िद रखियो वेठा आहिनि इन ॻाल्हि करे उहा ॻाल्हि अलॻि थी पवंदी त यर हबू हुन हिते माना थी रहब रहब माना रहबानीत माना राहिब माना पंहिंजो हिननि जा जेके पादरी हिननि जा जेके किसी सीन हिननि जा जेके पंहिंजा आहिनि मुतक़ी परहेज़गार माण्हू उहे छो पोइ इन में लिखियलु हुजनि नुस्ख़नि में ईअं लिखियलु ॻाल्हि वख़्तार मूसा क़ौम हू हाणे हज़रत मूसा अल जी क़ौम हज़रत ईसा हज़रत मूसा खे चयो त हाणे असांखे बि इहो ॾेखारि असांखे अलाह ताला वठी हल ॾिसंदासीं ॾिसूं त उहो तूं कूड़ थो ॻाल्हाईं की सच चई वाकई असांखे ठगी त ठुक करी यानी उहो मञीदा कोन हा पोइ हाणे हुन मां सतरि माण्हू चूंडियऊं त मूंसा हले सां चयो ठीकु आहे हितां वञा सतरि माण्हू मूंसां हलनि भले पोइ हलो हली पंहिंजो वरी उते जॾहिं आया पोइ अलाह ताला जंहिंजो हुननि जे हिते वधीक तफ़सील कोन्हे पर हुननि जे एग्ज़ुलस में आहे उहा ॻाल्हि बि पंहिंजो आया त पोइ हुननि जो जेको दिलि में जेका नफ़रत नफ़रती जेका अदावत जेका घमंड ऐं कूड़ ऐं तकबुर ऐं हथ ऐं वॾाई जेका बि हुई हुननि जी दिलि में त पोइ उन लिहाज़ खां अलाह ताला उन ते डबर कयो ऐं पंहिंजो गज़ब खईं सत तरीक़े खे मारे विधई अल मुजाज़ साईं हाणे उहो बेहोश थी वियो आहे लाहियो जीअं पहिरीं हज़रत मूसा हाले सां बेहश थी वियो हलियो हुनजे तजली जे करे हाणे हुन ते जेको बि हयां आहिनि सभु पूरा थी हलिया हाणे हज़त मूसा लाइसीं की सिर जी लॻी अचे हाणे ॿी त मूंसां पोयां जेके आहिनि बाक़ी ते मूंखे वटि वराए वेंदा चवंदा तूं वठी वेहनि खे ऐं पंहिंजो पंहिंजी हुनजी ज़मानत जे लिहाज़ खां हाणे ई मारिजी विया हलिया हाणे त मूंसां बाजी कंदा मुंहिंजो जेके वरी साहिल आहिनि तमामु सख़्तु कौम क़िस्म जा माण्हू हाणे अलाह ताला चई अलाह ताला खे चई त फलमा आख़ज़त रजफत पोइ जॾहिं हुननि खे रजफत माना उहा जेका मुसीबत जेका अलाह ताला मोकिलिणी हुई उहा हुननि ते जॾहिं पई त काल रब लो शीत जेकॾहिं तूं चाही हा त हिन खां अॻु में ई हिननि खे हलाकु करे छॾी आहे ऐं मूंखे बि हलाकु करे छॾी आहे हाणे आऊं पहुतो आहियां हिननि खे वठी आयो आहियां तुंहिंजे वटि ते ऐं तूं हिननि खे हिते जेको आहे अहिड़ी बेहोश करे छॾियो आहे मारे छॾियो आहे अलाए छा कयो अथई तोहली कुना बीमा फहल सुफ़ा मिना छा जेके असांजा बेवकूफ़ आहिनि उन्हनि जे कीअं जे करे तूं असां सभिनी खे मतिलबु त हलाकु थो करीं हाणे इहा का मदद ठहे कोन थी दलील पंहिंजा मूंसां अलाह ताला सेखारिया उहे हालत असांखे सभिनी खे हलाकु करी असां मथां कीअं आहिनि जेके मतिलबु त हिन मथां हाणे सभिनी खे तूं हलाकु कंदे हिन जहाज़ खां इन इलाह फित न थुक आहे हीअ तुंहिंजी परख आहे बराबरि त असां इम्तिहान में असांखे विधो आहे तू दिलि बिहा मंत मंत शाह शाह व तहदी तूं जंहिंखे चाहीं तंहिंखे पंहिंजो गुमराह करी ऐं जंहिंखे चाहीं तंहिंखे हिदायत ॾी अंत वली तूं ई वली आहीं असांजो हाणे ॿिए हंधि फरमाए अलाह ताला अंत वली फिर दुनिया वाला आख़िरत असांजे आख़िरत में ऐं हिन दुनिया में वली आहे मतिलबु त असांजो सहारो असांखे भरझलो ॾियण वारो असांजी कुवत असांजी ताक़त सॼी तुंहिंजे तो में आहे मतिलबु तोखे तो वटां ई आहे जेका बि आहे अंत वली न फ़िर वलीना वर पोइ असांखे बक़फ़त कर ऐं असांखे ते रहम कर उहा अंत ख़ैरु गाफ़िरीन हाणे इहा अहिड़ी क़िस्म जी दुआ अॻ में बि उहो जेके जन पूॼियो पिए पोइ हुनमें मज़ा के माण्हू हुआ जिन हुआ जेका घुरी पाण उहा अॻ में पढ़ीसूं त यार हमना रब नक फिलन आहे न खूनल न मिलंदो ख़ासि जेकॾहिं तूं असांखे न बख़्शींदे ऐं असांखे इहो न कंदे रहम न कंदे त असां गुमराह खसारे वारा थींदासूं या हिकु सौ उणवंजाह ई आयत हुई हाणे हीअ वरी आयत हिते जेको आहे सो हज़रत मूसा अल इस्लाम इहा घुरे थो आहे त जेकॾहिं तूं असांखे फिलन आहे उहा हमना पोइ असां खे बख़्श कर ऐं असां ते तूं रहम कर व अंत गाफ़रीन तूं सभिनी खां वधीक बख़्श पंहिंजो रहम कर ग़ाफ़िर आहीं गाफ़रीन में सभिनी खां बख़्श करण वारनि मां सभिनी खां वधीक बख़्श करण वारो आहीं वक़्तु लनाफ़ी हाज़िद दुनिया हसनतनि ऐं असां ते लिखी छॾियो हिन दुनिया में चङायुनि जी ॻाल्हि या जेका सूरत बकर में अलाह ताला असांखे सेखारी रब ना आतिना आफ़ित आसन अथनि या ओड़े क़िस्म जी आयत आहे फरमाए थो वक़्तु बि लनाफ़ी हाज़ुनि आसन अथनि ते इना हो इलाही असीं थोरा ई हिदायत मोटिया आहियूं हिदायत जो रस्तो मतिलबु तुंहिंजो ई आहे जेको असां अख़्तियार कयूं था उद ना पैसो आहे हिन ते अलाह ताला जवाबु ॾिए थो त मुंहिंजो जंहिं ते अज़ाब ईंदो अचे थो जंहिं ते वणे तंहिं ते आउं अदा करियमि अदा अज़ाबी उसी कुल शइ ऐं मुंहिंजी रहमत हर शइ ते छांयल आहे मदद रहमत मुंहिंजी वधीक आहे पंहिंजे गज़ब खां इहो ॿिए हंधु अलाह ताला फ़रमायो त मुंहिंजी मुंहिंजे गज़ब खां मुंहिंजी रहमत वधीक आहे वफ़त वधीक आहे رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون पोइ आउं लिखी फस अखतुब हा पोइ सिगो ई आउं लिखंदुसि पोइ सीन जेका आहे स फ फ माना पोइ ऐं स माना सिगो ई माना इन फ्यूचर में जीअं मतिलबु त सिगो ई फस अखतुब हा उहो लिखंदुसि आऊं ख़्यालु कंदुसि लज़ीन यतून हुननि जे लाइ जेके तकवा कनि था परहेज़गारी कनि था भई यूथू न ज़कात ऐं जेके ज़कात ॾियनि था अदा कनि था वज़ीन होम बि आयाती न ऐं जेके मुंहिंजे आयातुनि असांजे आयातुनि में ईमान रखनि था उन्हनि जे लाइ आउं लिखी छॾींदुसि अख़्तु हा इहो सॼो इहा माना रहमत ताईं ताईं इहो जेका असां लिखी छॾींदुसि हुनजे लाइ लज़ीन अलीन यूनर रसूलर जे लाइ हाणे कंटिन्यूअस आहे जेका मूंसाल असांखे अलाह ताला ॿुधाए थो ऐं उहा असांजे पैगम्बर नबी सलाहु सलाम ताईं उहा ॻाल्हि साॻी जे सभिनी नबियनि जे मुतलिक़ इहा ॻाल्हि आहे ऐं असांजे नबी जो नालो हाणे हिते आहे न हिते हीअ आहे जेका आहे उनजी तफ़सीर में पोइ मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी आबादी साहब जेको आहे सो उन मां तौरात इंजील मज़ा आहिनि आयत जे तफ़सीर में ॿुधाया आहिनि त भई अंजील में ऐं तौरात में अहिड़े नमूने सां अलाह ताला मुहम्मद मुसवा सलीसम जो ज़िक्र कयो आहे नवील उमीअ जो ऐं अहिड़े नमूने सां उहा ॻाल्हि उहा तफ़सीर अब्दुल माजिद अब्दुल माजिद दरियाबादी जो इहो उणिवीह सौ टेटीह वग़ैरह में उन खां पोइ जेके ॿिया आलम आहिनि असांजा हेॾा फिदा सिदा उहे जेके आहिनि उतां ई उन्हनि हथ कई आहे ॻाल्हि इहा मतिलबु त खां अॻु में जेको हो हू पंहिंजो जीअं लिखियो आहे मोहम्मद इन द बाइबल पंहिंजो छास नालो उन उन किताब में मोहम्मद इन द बाइबिल उहो ईसाई हो पोइ मुस्लमान थियो पियो सॼे बाइबिल में जेको अलाह ताला ज़िक्र कयो आहे पंहिंजो रसूर पाक सर सम जो हुनजो सॼी खोले ऐं हुन वज़ाहत कई आहे हिन किताब में मोहम्मद इन द बाइबिल नालो आहे रेवरंद डेविड बैंजमिन कलदानी कल्दानी पंहिंजो मुस इस्लामी नालो रखियो अथसि अब्दुल अहद दाऊद अब्दुल अहद दाऊद हिन जो किताबु आहे मोहम्मद इन वल्ड स्क्रिपर्स मोहम्मद इन द बाइबिल इहो ॿिनि वॉल्यूम्स में आहे किताबु मौजूदु ऐं इंटरनेट ते बि तव्हांखे मिली वेंदो जेकॾहिं पढ़णु चाहींदो ऐं तर्जुमो करणु खपे हिनखे ॿियनि ज़बाननि मंझि कहिड़े नमूने सां अलाह ताला पंहिंजो ज़िक्र कयो आहे किताब आहे हाणे ॿियनि हिंदू स्क्रिप्चर्स में छा आहे ॿियनि वेदास वग़ैरह में छा आहे या जेके मजूसिन जा किताब हुआ हुननि मजद रसूल जे लाइ रेफरेंस आहे त इहे ॻाल्हियूं आहिनि मौजूदु हिनखे पढ़णु खपे हिते फ़रमाए थो तंहिंजो हलनि था पोयां रसूल नबीअ जे जेको उमी आहे उहो आहे माना अनलेठेड पढ़ियलु कोन हो हिन माना में अनलेटिड इहो पर्दु को इलिटरेट ते कोन्ह चइबो हुनखे लिटरेट जी माना बि अनलेटर माना पढ़ियल कोन हो मतिलबु अख़र अलफ अल ते पढ़ी पंहिंजो लिखी सघे उहो कोन हुयो लज़ीन हुयोजदून माखतूबन जंहिंखे ॾिसनि था पंहिंजे पाण वटि लिखियलु किताब में इन दोम फि तौरातजील तौरात इंजील में लिखियलु ॾिसनि था जंहिंजो नालो मोहम्मद सलाहु वसम यामरोहम ऐं उहे उहे आहिनि जेके अमर कनि था बिल मारूफ़ जो अमर होम बिल मारूफ़ भई अन हा होम अनिल मुनकर ऐं मुनकर खां इन रोकीनि था त इहो न करियो मतिलबु त जेकॾहिं क़ौम जेका आहे हाणे कंहिंखे रोके कोन थी कंहिं बि बुछड़ाई जे कम कम ते चए थी कोन त ईअं न कर भई इहो सुठो न आहे हुन जा जेके रोहबान आहिनि हुन जा जेके चर्च जा पादरी आहिनि हुन जा जेके मुला आहिनि हुनजा जेके बि हाणे हिते असांजा पंहिंजा मुला उहे बि पंहिंजे औलाद खे बि कोन चवनि चई कोन था सघनि जो औलाद वरी पुलिस खे टेलीफोन थो करे बाबा हीउ मूंसां विड़े थो ऐं हिनखे माना वठी वञोसि विझोसि वञी जेल में मुंहिंजे पीउ खे मुंहिंजे माउ खे पोइ हाणे इहो कमु थी वियो आहे हिते केरु कोन चई सघे पंहिंजो अॻे ज़माने में अञा इहे पादर हणंदा हुआ पंहिंजे ॿारनि खे तमामु घणो अञा पंजाहु साल अॻु में ॼण ईअं हो अंग्रेज़ जेको आहे सो हाणे अंग्रेज चए थो ऐं कंहिं ॿार खे न को कुझु चवंदुसि न को को चङाई न को मिठाई पाण ई ॼाणे हाणे हू ॿारु आहे हुनखे कहिड़ी ख़बर पई कहिड़ी चङाई आहे कहिड़ी मिठाई आहे पोइ हाणे चवंदो या मोहलफ़ इहो ज़रूरी आहे त पंहिंजे क़ौम में ॿिए अलाह ताला फ़र्मायो त उहे क़ौम जेका हलाक थी वेंदी जंहिंमें अमरु बिलमारुफ़ करण वारो ऐं न ई अनल मुनक़र करण वारो को कोन हूंदो त पोइ क़ौम जेका असां बर्बादु करे छॾींदुसि हिन करे जो उहो अमरबिल मरुूफ़ नथो करे अनल नथो करे तयबात ऐं उन्हनि जे लाइ जेके पाक शयूं आहिनि उहे अल्लाह ताली हलाल कयूं आहिनि ख़बास ऐं ख़बीज़ शयूं बुछड़ियूं कयूं पा नापाक शयूं जेके आहिनि अलाह ताला हुन जे लाइ आराम कयूं आहिनि वदो इसर वल अगलाल अली कारत अलम ऐं उन्हनि तां बार लाहिंदो इस्र हुयमि हुननि जा ॿार जेके इस्रु इस ॿार खे चइबो आहे वल आगलाल ऐं ॻिठि उहे लाहींदा लाहींदुसि लती कानत अलमि जेके हुननि ते चढ़ियल आहिनि हाणे माना इहा आहे त जेका सूरत बकर जी आख़िरि में आयत जेका आहे दायू اللہ नफ़सिन अलाह उसा ला मा قصوت अला मक़तिस्मत ربنا لا लाथुआना इन सीना ओ वख़ाना वला तहमिल अला इसरनि कमा हमल त अल من इहे असांजा रब उहे ॿार असां ते न विझांइ जेके असां खां अॻे ई क़ौम ते क़ौमनि ते विधई त मतिलबु उन्हनि खां तक़ाज़ाऊं सख़्तु गिरी वारियूं कब कबियूं हुयूं ऐं जॾहिं हू हुन तां हटी वेंदा हलिया पंहिंजे अलाह जे कमांडमेंट्स खां त पोइ हुननि ते वॾी पनिशमेंट ईंदी हुई त हाणे उमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु रसम जे लाइ अलाह ताला दुआ सेखारी आहे जेका महराज ते रसूल अलाह रसम खे मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु रसम खे अलाह ताला सेखारी आहे ऐं इहा दुआ इहा ॾिनी आहे ॿई आयतूं जेके आहिनि सूरत बकर जूं आख़िरी त इनमें ॼण इहा दुआ आहे त असां ते उहे ॿार न विझजांइ जेके अॻियुनि क़ौमुनि ते विधई ऐं असां खां ओड़ी छिक न कजांइ अहिड़ी तकलीफ़ में न विझां असांजे लाइ आसान कजांइ त हाणे मतिलबु अलाह अलहमिला हीअ जेको दीन आहे असांजे लाइ आसान कयो आहे अलाह ताला कलिफ़ुल्ला नफ़सन वुसा मा कसबत अले हा रबना अला इन नसीना कला अख़्ताना नसी ऐं ख़ता मींहुं पकड़ न खिला असांखे अॻे क़ौमुनि खे नसी ऐं ख़तमु नसी माना विसरी वञनि का ॻाल्हि विसरी वई भोले में त पोइ उन ते पकड़ थींदी हुई पोइ सख़्तु वरी हाणे असां को विसरी वई ॻाल्हि त अलाह ताला पकड़ कोन कंदो इन करे निमाज़ जे कम में हिन मुंहन में जेका माण्हू खां ॻाल्हि विसरी थी वञे त पोइ सभु जो सजदो आहे जेको उनखे पूरो थो करे मतिलबु अहिड़े क़िस्म सां असां ते अलाह ताला आसान कयो आहे पंहिंजे दीन खे ऐं रोज़नि जी निमाज़नि में हुननि में सभिनी में अलाह ताला आसानी कई आहे अॻियनि ते सख़्तु गिरी हुई अॻे अॻे जेको हिकिड़ो माण्हू रोज़ो भञंदो हो रोज़ो टु पंहिंजो सिज लथे वरी ॿिए सिज लथे ते खाईंदो हुओ असां हुनजे लाइ सहर न हुई सहूर जंहिंखे असीं चऊं था फज्र जो खाइणु फजर ताईं हाणे असांजी उमत जेका मोहम्मद जी उहा सुबुह ताईं खाई सघे थी मतिलबु त अहिड़े नमूने सां अलाह ताला आसान कयो हिन हिन असांजे पंहिंजो उमत मोहम्मद मुसल जे उमत ते सॼे दीन खे आसानु कयो त इस जी ॻाल्हि हिते जेका सई माना में त ॿार जेके हुआ अॻियुनि क़ौमुनि ते उहे असां ते हल्का कया विया ऐं उहे ॻटि हुआ घटि हुअमि जान फाथी पई ॻाल्हि मे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुयूं जिन मंझि पोइ माण्हू फातो पियो अगलाल अली कान त जिन ते हू अॻियूं क़ौमूं हुयूं फलज़ीन आमनू बि ऐं जेके पोइ उन ते ईमान आणीनि था यानी मोहम्मद मुसि सलाहु आल ते जेके ईमान आणीनि था उहा अ अ हो ऐं उन्हनि जे साथ ॾियनि था उनजी मदद कनि था उहे नसरू हो ऐं उनजी मदद कनि था उहा तब उन नूर लज़ी उन ज़िल माहू ऐं उन नूर जी तवात कनि था उनजे पोयां हलनि था जेको हुन सां गॾु लाथो वियो आहे यानी क़ुर पाण क़ुर कंहिं वक़्तु नूर माना क़ुर आहे कंहिं वक़्तु नूर माना मोहम्मद जो पाण अॻु में ॼण पढ़ियोसीं त नू नूर जेको आहे हिन सिंध में क़ुर आहे नूर लज़ी उन ज़िल माहू जेको हुन सां गॾु लाथो वियो आहे यानी यानी रसूल पाक सलाहु खे बि लाथो वियो आहे मोकिलियो वियो आहे ऐं क़ुर जेको आहे सो बि उन सां गॾु मोकिलियो वियो आहे कमु मुफ़्तूर पोइ उहे माण्हू जेके आहिनि जेके से फलाह वारा आहिनि कामयाबी वारा आहिनि छुटकारे वारा आहिनि मुफ़्त हून माना कामयाबु आहिनि उहे फलाह वारा आहिनि हाणे हीअ हिते अलज़ीन त भई उनखां वठी इहा ॻाल्हि अलाह ताला जवाब में ॾिनी हज़रत मूसा आलाम जे दुआ जे हाणे सॼी दुआ जेका तमामु सुहिणी दुआ आहे ऐं पंहिंजो वरी पढ़ूं था हिनखे अख़्तार मूसा क़ौमहू सभईन रजुलन लिमी क़ातिना فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة इना ख़ुदि ना इलाही क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 آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون बेशक उहे कामयाबु आहिनि उहे फलाह वारा आहिनि उहे छुटकारे वारा आहिनि हुननि खे छुटकारो हासिलु थींदो कुल हाणे मोहम्मद मुस्वा चओ हिन सभिनी खे या यू हन्नास इनी रसूल इलाइकुम हे इंसान आओ हे इंसान ज़ात वारो ऐं तव्हां ते सभिनी ते लेख जमी आहे सभिनी ते तव्हां ते रसूल थी आयो आहियां अलाह ताला वटां मोकिलियो वियो आहियां रसूल माना मोकिलियो जेको जेको मोकिलियो वञे अलज़ी लहू मुल्क ते वला उन अलाह खां जेको जंहिंजी बादशाह आहे आसमान में ऐं ज़मीन में ला इलाह इलाह हो उन खां सवाइ ॿियो को को अला कोन्हे यूमीत उहो ई उहो उहो ई आहे जेको ज़िंदा आहे जीअं जीअरे थो ऐं उहो ई आहे जेको मारे थो उहो यूमीत पोइ ईमान आणियो अलाह ते रसूल ई ऐं उन जे रसूल ते जेको नबील जेको नबी आहे पढ़ियलु ईमान रखे थो अलाह ते ऐं उनजे हुकमनि ते ऐं अवी ताबे थियो उन जा जीअं हिदायत वठो फरमाई त ला इलाह इलाह इहो ई युमीत फ़ामिनू बिल्लाह ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه मतिलबु उहो पोइ हुनजे पोयां हलो हुनजी इतबात कयो ऐं तव्हां हिदायत वारा थियो इन करे त जीअं तव्हां हिदायत वारा थियो वबीन कौ में अल्ला ताला फरमाए थो त मूसा जे क़ौम के हुआ जेके हक़ ते हिदायत ते हुआ या उन्हनि मां के अहिड़ा हुआ जेके पंहिंजो अदालत करण वारा बि हुआ उमा पोइ असां हुननि जे लाइ ॿारहं कबीलनि मंझि हुनखे विरिहायोसीं वाहना पोइ हुननि खे पाणी जी ज़रूरत हुई पोइ असां हज़रत मूसा हुकुम कयो त तूं इहो लठ पंहिंजी हण त ॿारहं चश्मा निकिरंदा पोइ इहा इहा ॻाल्हि साॻी वरी बकरमी बि आहे इस्तस्काह क़ौम हू जीअं पाणी प्यारे हुननि खे अनिद्रि बसा कयल हज़र ऐं हक़ धक पंहिंजे लठ जो हज़र ते पथर ते पहण ते फन भज सतमिन हुस्न तो अशरत आई न पोइ फुटी निकिता हुन वञा ॿारहं चश्मा असनथा अशरत अशरत माना ॾह असनथा माना ॿ ॿ ऐं ॾह थिया ॿारहं थिया ॿारहं ॿारहं जे लाइ हू चवंदा ॿ ऐं ॾह हर को माण्हू जेको आहे हर को क़ौम हर को कबीले वारो माण्हू जेको आहे सो सभु कंहिंखे ख़बर हुई त असांखे किथां पाणी पीअणो आहे छो जो हुननि जो जहिड़ो ते थियो पाण पाणी तव्हां विड़िया थिए पाणी तव्हां जित जिते किथे सभु विढ़नि था असांजे सिंध में बि सभु को विढ़ियो थो पाणी जे हुन तां त्योहार सां हाणे पाणी शहर में जेको आहे कराची में मिले कोन थो पोइ हाणे वरी घुराइनि था पंहिंजो ट्रकुनि में माण्हू खणी था वञनि पोइ असांजो यार दोस्त आहे वरी हुन पंहिंजो लॻायो आहे हाइड्रो वारा छा था चवनि हुनखे हुतां ई पाणी निकिरे थो वरी उहो खणी थो मोकिले पंहिंजे शहर में हाणे उहो पाणी विकिणनि था अॻे पाणी जे हवा बाहि पाणी ज़रूरी शयूं उपायूं हथसिजे मुलनि बे मिलनि ॿेमुलियूं हुन असां पढ़ंदा हुआसीं नंढे हूंदे बहित हाणे जेको आहे सो बाहि बि जेको आहे बेमूली ई कोन्हे उहो हुन जे लाइ to गैस थो वठिणो पए इलेक्ट्रिसिटी थी वठणी पए छा थो वठिणो पए ऐं जेको पाणी जेको आहे सो पैसनि सां थो मिले ऐं पंहिंजो पीअण जे लाइ ऐं पंहिंजो खाइण जे लाइ पीअण जे लाइ सभिनी जे लाइ ऐं हवा जेका आहे सा अञा अलाह ताला मुफ़्त में रखी आहे पर उहे इस्पताल में वञिजे त पोइ वरी ऑक्सीजन ॾियनि था पंहिंजो मरीज़ खे उहा वरी पोइ पैसनि सां थी अचे बरहाल पोइ अहिड़े नमूने सां कमु लॻो पियो आहे अलाह ताला जो कुदरत जेका आहे सा हाणे माण्हू शहर वारे जेका फिटाए छॾी आहे हुन ते सभिनी ते हाणे जेके ॿिए मुलियूं शयूं हुयूं तन ते बि हाणे क़ीमत पैसो लॻाए छॾे अथऊं हाणे हिते अॻिते वरी फरमाए थो पाणी वग़ैरह जी ॻाल्हि खां पोइ फरमाए थो वज़ले ऐं उन ते असां छांव कईसूं छोजो रे रेगिस्तान में पिया हुते न को वण न को थियणो हो त पोइ अलाह ताला ककरनि जी छांव कई हुनजे मथां इहो पंहिंजी हिकिड़ी वॾी अलाह ताला नेमत कई जेका हुननि ते क़ौम ते ज़लल न अले गाहेन वसलवा ऐं हुन ते नाज़ल असां कया मन ऐं सलवा हाणे मन पंहिंजी का के के शयूं हुयूं जेके खाइण जूं पोइ हुननि ते मन ऐं सलवा कयोसीं पोइ हाणे तर्जमूं कुझु के बि चवंदा पखी आहे के चवंदा कहिड़ी शयूं कहिड़ी शयूं ख़ुदा खे ख़बर आहे कहिड़ी शइ हुई पर उहा लहंदी हुई मतिलबु ईअं खाई सघबी हुई जो माण्हू खे पचाइण जी ज़रूरत कोन हुई हिन करे को छा चइबो आहे अहिड़ी क़िस्म जी शइ कोन्हे हुई रधणु पचाइण ई हुई छो जो हुते न को काठी न को बयाबान लॻो पियो हुन में किथां वीचारा पचाईंदा कुलू मिन बात मां रज़ाक नाकुम अलाह ताला उन वक़्तु ॼणो हुकुम कयो त तव्हां जेको मूं पाक शयूं तव्हांखे मूं ॾिनियूं आहिनि इहे भई उहे खाओ ज़ख नाकुम तइ बात तइ बात माना पाक शयूं उहे खाओ पाक शयूं से हलाल आहिनि जेके पा नापाक आहिनि से हराम आहिनि या मतिलबु त हिकिड़ो उसूल आहियो पर पोइ क़ौमुनि जेका क़ौम ज़ुल्म कयो पोइ मूं ते कोन कयूं अलाह ते को कोन कयूं मतिलबु त पाणी पाण ते ज़ुल्म कयूं जेको बि पोइ मतिलबु त इन ॻाल्हियुनि जे बावजूदि अलाह ताला हेॾा अहसान कया हेॾियूं चङायूं कयूं हेॾियूं कयूं पर पोइ बि वरी उहो पंहिंजो ज़िद ऐं हथ ऐं वॾा इहे आहिनि त कबूर ऐं नाफ़रमानी हुनजी यानी डिसओबिडियंस जेको हुयोसि हुन क़ौम जी वॾी जेका ॻाल्हि वॾी साइल में आहे डिसओबिडियंस हाणे हींअर बि जेको अलाह जे अहकामात खां इनहराफ़ी ऐं कतल ऐं ग़ारत हाणे इते हिन हिन में फरमाईंदो आहे कंहिं ॿिए हंधि त हिन जो नतीजो छा निकिरंदो छो जेके अहिड़ियूं हथु धर्मियूं हिननि जूं हूंदियूं सूरत मनीष साहिब में भला अतला चयो त आऊं हिन सां अहिड़ी कंदुसि जिठ जहिड़ी मूं अॻु में दफ़ो बर्फ़ा वरी ज़माने में कई ऐं हिन ई सूरत में किथे अॻिते ईंदो त भई अचे थी आयत जेका अञा अॻिते आहे पंहिंजो हिकु सौ कहिड़ी आहे हुनमां <clears throat> पंहिंजो वठण वारो अॻिते आयत अचे थी इतिहासिक वक़ियूं वहदनाक़ीब सरतज़ना नामतूबली